Está aquí. Ese reguino non kilika. Kilika. polita. Se Oh. tengan algunos son de Ica Kultur Alea. Baungi etorriak entzule, gure garko kulturratala abiatuko dugu orain, eta gaur jakizue apirilaren bostetik zortzira baionan iraganen den Etiopikoak festivalaz mintzatuko garela. Musika, dantza, erakusketak, mintzaldiak eta filmeak erakutsi zelkarretaratze ezberdinak proposatuko baitituzte baionako leku ezberdinetan. Baina zer du berezi? Etiopikoak festivalak, kontatu dugu maite etxemendik ezkanrai elkarteko lendakariak. Ni egan ezake eh, lehenik eh, erba, urbiltasuna artisten eta publikoaren artean, eta artistek uh, astepenetik nahi zuten joan publikoari buruz, eta ez bakarrik sala handietan eta hola, bainan karriketan, ostatuetan, komertsuetan. Alaba da, Ezkandrai Elkarteak antolaturiko festival berezionen nonbik norakoak bilduko ditugu gaur maite etxemendi eta San Cristian irigoien kaltzeta buru izango baititugu gurekin. Baungi etorri guztiak. Baionara begira jarriko gara orain, ondoko astean iraganen baita Etiopikoak izeneko festivala. Elkarguneak sortuz, zubiak eraikiz eta elkartasunez, apirilaren bostetik sortzirarte, arte mota ezberdinak eta artistak elkargurutzatuz, Baionan lau eguneko egitarau batu proposatuko eskandrai elkarteak. Baina zer du berezi Etiopikoak festivalak? maite etxemendi ezkandrai elkarteko lendakaria. Etiopikoak hasi gintuen eh, duela eh, bederatzi urte, bai, eta segitzen dugu, bon, ez da aixe, eh, hori segitzia, zenta diruaren aldetik, eta ara antolatzeko ere ez da, ez aixe hemen baiona, baina, bon, ari gira beti, eta segitzen dugu hortan. Beraz, zer berezitasunak, Ni egan ezake euh, lehenik euh, urbiltasuna artisten eta publikoaren artean. Zenta artistek uh, astepenetik nahi zuten uh, joan publikoari buruz eta ez bakarrik sala handietan eta hola, bainan kariketan, ostatuetan, komertsuetan, uh, ez dakit nik, euh, lagun ezazu, otoi. <laughs> Jean Christian ere goi, galtzeta bu. nintzen pentsatzen bai, ari nintzen pentsatzen gauza bateri, uh, eh, etiopik uh, festivala, bai, nik gara, garazitik gola, garazin bizin izala. Ebe, uh, kasik, etiopiketarat etortzea, kasik, posten hau, iruñarat joaitia bezan bat. Kasik. Baizu? Zenta, bai, bada zerbait eskualduntasunarekin ere bai. Zenta, eskualduntasuna zer da orai, oraia, orai gira, oraian gira, baina lehengoa gogoan eta pixka bat geroari ere zerbait ageri zaio, menturaz. Eta hori eskualdunena da hori. Eta hori biziki importanta da. Eta en ustez eh, ez dugu galdu behar hori. Zenta bakarrik oraian egoite bali magira, galdu, galduko gira fite. Zenta oraian egonez, denen oraia dugu. Egan nahi da, Oberniakoa edo Parisikoa edo ez dakil nungoa. Oraia hori da, denena da, oraia. Eta horrek ez du definiziorik lekuarekin, tokiarekin eta espazioarekin. Ara, behaz, eh, hola, hortako, or, behaz, etiopik festivala da besta bat, besta eder bat bezala zukerten duzuna maite, leku horotan izaten da, leku horotan da. Eta jenden artean eta bi ostatuen artean ere solasak badira eta bi ikusgarrien artean ere bai eta hala beraz rikusiak e, eh, biziki pozgarriak dira dira biziki gauza goxuak ezak ere beste berezitasuna heldu zait bururat e, beraz eh, kreazionea e, sokuntza astetpenetik ere hori nahi ginuen erobiko festibalean bezala funtsez eh? eta funtsian, beraz uh, nahi ginuen uh, kreaziona butzatu hemen, ez bakarrik uh, ikusgarriak erakustaraztia erakustaraztia jendeari eh, baina edo kanpokoak edo hemengoak, baina memento batzu eh, antolatzia hemengo eta urungo artisten artean elgarrekin elgarrekin kreazioneak egin dezaten. Eh? Eta, bon, pentsatzen dut, hori lotzen dugula bedenen artetan, ez beti, eh? baina entzatzen gira beti zerbait egitea eh, hortan. Eh, Eta elkargune horietan eh, improvisaketari bide uzten diozu ere? Ba, ibistan da. Zda, bon, bainatekin improvisaketa eh, hor eh, da beti, eh, zurekin ere, Jean Christian, eta beste batzuekin ere, eh, eh bon, Joseba irazoki hori zanen da ere aurten, eta ara, beti ari dira beste gauza batzuek pentsatzen, eta aintzin arazten. Beraz, improvisak biztan da. Ba maite txemendientzun berri duzuez kantrai elkarteko lendakaria eta alabada ondoko asteazkenean eh, apirilaren bostean ba, izango da lehen eguna etiopikoak festivalarena eta hartzainak irian goiburuarekin baionako kaskoinen plazako merkatuan goizean hasirik musikariekin, dantzariekin edo eta olerkariekin enkontruak proposatuko dira. Jean Christian irigoien. Besta, besta bat izanen da, berriz ere, merkatua da, merkatua besta bat da. Eta, ezan edo feira bat kasik ere. Eta leheno, hor ere, tradizionalki, eskualerian, feira zelarik eh, musika bazen. Feiretan musika bazen. Eta, eta behaz hori eta kantua, e, e, bai, bai hori da. Eta, eh, eta berriz ere hori izanen da, behaz gauzak eh, alaitasun batean, eta hola. Eta alaitasuna jendeke urbil dute, berek, eh, bere ala, goxatzen dira jendeak, entzuten dutelarik edo kantari bat, edo musikari bat, dantzari bat, bere ala goxatzen dira jendeak, zinez. Eta behaz, goxotasun hori guziak, lotuko dira algarri eta, bo, segurenik izukanen du itxura poli bat. Eta beti ere, apirilaren bostean, arratsaldeko bostetan. Bai, nuen, eh, bon, eh, ardien historio hori, eh, dira hemen eh, baionarat, eta eh, bisitatuko dute, eh, ez zite breuer delako hori, zu zup hori, eta beraz hori ez da usu gertatzen, ardiak han izaitia. Eta bitxia da pixkat, iringarria ere, eta eta jendea etorriko da dudari gabe, aurrekin, familiekin, hori ikusteko, han... Zupean eh, egiten dugu konkurtso bat, ara eh, arasakuren konkurtsoa, eh, eta hor hor izanen da jampore riken, itxasukoa, eta beste hiru hartzain, e, behien sakurekin, hori egiteko, han bai iri ez iri erdian, baina irian, ba, <laughs> zinez. <laughs> Eta Etiopikoak festivalean aurten Gernikako bombardaketa gogoan hartuko dute. Ostegunean apirilaren seian egun berezi bat antolatuz. Aurten dugu eh, bon, eh, urte betetzia hori, eh? eh larogoi, larogoi urte baduela eh, Gernikan gertatu zela gertakari latz hori. Eta beraz aurten bentsatu dugu ginaraztia zumetaren eh, uh, eh, zumetaren uh, tabloa bakizu egin du uh, gernika gernik gernika bezalako pintura bat. Hain handia mm, bez, bezalakoa. Eh? Kolor, eta kolorezkoa. Kolorezkoa. Eta hori izanen da arte eskolan. Eh? Bailanako arte eskolan beraz ikuste, ikustenako da eh, biztan da, egun horietan. Eta eh, gauetan ere, ortsegunean, eta bo, etiopikoen ortsegunean eta laun batean, atxez, eginen dira ikusgarriak tablo horren aintzina. Eh? Beraz, eh, hori e, ere, ez izanen da uste dut. Eta bizirik aldarriarekin? Bizirik. Bizirik, Gernikaren ondotik, bizirik. Eh, eh, alepen ondotik bizirik. Eh, waiko gernikak dira ere, eh, dira Sirian, Irak, Irak eh, egian ere, edo hainitz lekuetan. ebainan. Eh, inan, horren ondotik beti segitu behar da bizirik eta espiritua bizirik. Ostiralean beraz atalantea Zinema Gelan emanaldi berezi bat dute eskainik honen inguruko zetasunak eskaini dizkigu Maite Etxemendik Eskandrai elkarteko lendakariak. Bai, zinema ere da, eta hor eh, Atalantekin egiten dugu uh, bon, uh, gau bat, eh, Atalanten, eta hor izanen da filma bat, uh, emazte, emazteen kurdistaneko emazteekin. Eh? han ari dira, gehlan, eta hien eh, askatasuna, eh, sikatzen dute, eh, populuaren askatasuna, baina ere, emaztean askatasuna. Eh. Hori gauza bera da, gauza bera da hien zat, eta hori eh, agertzen da biziki untsa, filma hortan, Ter de Rose deitua den uh, filma hortan. Eta hor, atxortan izanen da ere, Edui Plenel, eh, azpimarratu behar dugu hori, eh, Plenel eh, kazetari handia, eh, zinez, eta hor izanen da gurekin eleketan hartzeko sinpleki. Alabada, Etiopikoak izeneko festivala ikusten duzunez berezia bada, jendeari buruz eh, joaiten baitira, karriketan, ostatuetan, zubietan edo eta erakustokietan enkontru ezberdinak sorrera zizta. Ba proposamen ezberdinak eskeniko dira bereziki, egun osoan zehar larun batean, apirilaren sortzian, eta proposamenen artean, azpimarra genezakeagian, gaueko behatzietan, arteen, auzoaldean aldean, pura fe amerindarraren emanaldiare izanen dela, ulal taldearekin arituko baita. San Christian iriko. Ameriketako indiano hiru emazte ere hori zalen direla. Pura fe bat, eta jaso ezagunak direnak, emazteak dira. Eta lotzen dira perkusioetan eta normalki beren tradizioan, ez dute e, eh, perkusiorik e, eh, jotzen ahal emaztek. Eta hor, berek eh, menturaz behar zelako, behar, zelako, behar gaba lotu dira hori. Eta behaz, beren beren botza entzun ere, eta beren, eh, beren keskak ere bai. Beaz, uh, eh, maitek gerten zuen Kurdistanetik uh, eh, izanen da botz bat ere, erteko zepasten denan, eta emaztek zer dioten. Eta Ameriketako indianoak ere bai, botz bat ukanen dute, etiopiketan. Eta ere gustatu zait ere maitek errandu bizi, bizi eta espiritua bizi ere. Hori da, hori biziki importanta da eta espiritua behar dugu argi ez dugu eh, eh, oraiko kulturak eh, oraiaren kultura honek ez du espiritua argi edo argi edo bizirik ematen. Hori gure gure lana dugu bakoitzak espiritua argi zaiten inhala. Eta menturaz etiopiketarat etorriz, menturaz zerbait izaten alda, hola. Ez da dudatu behar, behar da, behar ez da sobera dudatu behar. Piska bat behar da duda egin eta gero behar da indarra egin eta jin. Ba interesa izan ez gero, informaziorako edo lekuen atxikitzeko, onako webgunera jo dezakez ubebikoitza.etiopik.fr era hain zuzen. to the source of our creation and start building the bridges we were meant to build. Who are we? Powerful beyond measure. Who are we? Power of the Creator. den martxoaren hogeita maikan, hostialez, ziburuko helizan, arratxeko behatzietan, Arra noa, taldeak bere diska orkestuko du. Bibaldiren lausasuak kontzertua. Txartelak aintzinetik salgai dira amabaste Ziburuko piajeslak zabalik azte eta maitenia ostatuan. Duni banero oitzuneko batxila ostatuan, Baionako elkarten dan, saia txaila ostatuan, Endaiako bakartxokoan, eta azkaineko plazan ostatuan, eta soko ona ostatuan. Bertan, sartelak emezortzi eurotan salduko jira, Beraz, martxoaren logeita mekan, Kolegioaren aldeko kontzertura etortzeko, Anima zaitezte! hogeigarren korrika, otxandiotik iruñarat, martxoaren hogeita marretik, apilearen behatzirat. Heldu dira! Korrika badato! Apilearen bian, ziburuko plazan. Arratxaldeko lauetatik goiti, animazioak. Begiraleak dantzataldea. taldea zirkoa laf biespektak taldearekin. Larzabal kolegioko ikasleak dantza. euskal jauziak, jolekeleke txaranga. Eta ahatseko batziak terdita, dena korrikara. Batzuk, egin bat, zuk ere korrikarekin. Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule gure gaurko kultura tala juntan bururatzen dugu eta neraldetik ba, bihar arte esaten dizuete eh, bihar bestelako itzordu eta proposamen ezberdinekin izanen baikara hemen leku berdinean eta ordu berean. Ba, bihar arte izan dugu. zotiek eta buelte udan bekatu zazoiek gabai zeru eri begire da zure algunos son de Ica Cultura Alea.